Iera, iturriaga agire, egunon? Egunon. Apirilaren amairuan, emazteak ariko dira esku uskan, ego eskualegian garatua da, garatuagoa, ez eh, gizonetan bezain bat eganen duzu han, baina e, eh, ipagaldean egia zailtasunak badirela, eta bon, be poliki puliki uartzen ari gira, eta biagiztara kelkarteak hortan laguntzen du, Eskuskan ere, eh, emazteak eh, ikusgai eh, izaiten alko direra iparraldean ere. Bai, alaxe da ez, guretzat oso pozgarria da iparraldera salto egitea ez, egualdean oituta gaude bai jokatzen, ja denbora de, de xente damakigu jokatzen, eta iparraldera gauzi hori egitea guretzat oso garantzitsua eta ilusio ere egiten digu ez, gainera, bueno, hemen plaza berri bezalako pilotaleku mitiko berezi baten jokatzea, horrelako finalerdi bat, ba, guretzat oso berezia. Horkezeko, txapelketako, txapelketa nagusiko finalerdia izanen da? Bai, alaxe horixe da, ez? E, oso txapelketa luzea izan da, e, pilotari bikote bakoitzak amabi partidu jokatu ju liga fasean finalerdiotara sailkatzeko, eta ba, finalerdietako bat igande hontan jokatuko da Iruñako labriten, eta bestea badatorren larumatean hemen, ez, biarritzen. Mhm. Zenbat parte hartzaile zineten? E, zazpi bikote, 14 pilotari e, lehen mailan eta promozio mailan beste sortzi pilotari lau bikotetan manatuta. Mhm. Aipatu dute hemen eh, Frantziako federakuntzak eh, badula araudi bat, 14 eh, urtetik goiti, edo minim edo gaztetxoak deitzen dira hemen, ezin dutela neskek jokatu eskuskan uh, eh, ipagaldean. Eh, izan zarete prentso horrekoan, pixka bat hortaz, uh, zentzu Ala da, zuretzat? Bai, guretzat bai, ez. Azkenean egualdean ere gure garaian hori gertatu zitzaigun, amala urterekin ba, beti pala edo herramientarako bide hori irikitzen dizut eta eskuzkoa moztu, eta guretzat, ba, bueno, oixez, ez da ulergarria. Azkenean pilotariak eskuz jokatzen duen pilotariak pilotan eskuz jokatzen jarraitu nahi du, eta gizonezkoak bezala ba, aukera hori euki behar ez. Ez da ezer ez berdina, e, eskuak e, berdin-berdin babesten dira, eta ez dago inongo e, eragozpenik, bai, bilbide guztia eskuz egiteko, ez. Eta garrantzitsua ere, ba, hori alde horretatik guri ere ikuste hemen jokatzen, ba, bidea irikitzeko ere e, iparraldean, ba, pilotariek amala urtetik aurrera ere jokatzeko e, eskuz. Mm Piloten aldetik, egualdiana, e, Desberdintasuna nunda pilotetan, gizonak eta emazten artean? Bai, ba, batez ere pisuan ez? Azkenean ba, gizonezkoak egun gramotik orako pilotekin jokatzen dute eta guk laro gehieta bos, laro mar eh, gramo inguruko pilotak ibiltzen ditugu, baina bueno, azkenen gure eskuetara egokitu dauden pilotak dira, eta ez dugu aspirazio hori ez, mutilen pilotekin ikuste dut guk dugun, gaur egun dugun pilota horrekin ikuskizun politia ematen dela, e, eh, makumen pilota, eta nik uste e, eh, berdin berdin jokatzen dugula pilotan ez. Apiraren amairuko finalerdia orkesteko, ba ez dira objektiboa. Ariko zira ez hori da, norekin? Ni hoian hor begozorekin, eh, maili barrokal eta naroagirreren aurka. Bez, eh, zure zuen ibilbidea nola izan da? Bueno, ban, sailkapen liga aldetik nik uste ba nahiko txapelketa politxe egin dugula, e, bueno, denetatik izan da, ez, horre erdibidean e, igual txakalda alditxo bat izan genuen eta partidu pare bat segidan galdu, baina egia da ba ligia oso egin dugula, ze bestela, bueno, gobez, gineke final erdietako sailkatuta egonen, eta, no, no, orokorrean ba oso oso partidu honak eta goi ikusi dira eta final erdia ere ala denez. Esperientzia zuen alde, ez? Hori da, ez, gu igual esperientzia gehiako pilotaria gara, e, denbora gehiago damakigunak jokatzen, baina bueno, gazteak oso oso indartsu datozatzetik e, eh, sasoiko e, oso maila honean eta altuan jokatzen nahi die, ligian ere asko jokatuten bikote izan da, berain kontra jokatu ditugun bi bat gukira zienuen da bestea beraiek irazi ziguten, oso irekia baina aldi berean gogorra izango da final aurreko. Pareko parearen ezaugarria edo ezaugagiak zoin dira? Bueno, gaztetasuna? Bai, gaztetasuna e, beraiek ba, sasoi fisiko osona dute azkenean, ba, bueno, gaztetasun hori nabaritzen delako, eta gero ba pilota asko ezkerparetara asko botatzen duten bikote bat da, ez? Hormin eh, handi egiten duen bikotea da eta horrei uste ma, lanak izango ditugu. Iera iturriek ga agirre mireska. Eskerrik asko zuri. Ala iera entzuten ginuen, magi, ba jokal gurekin egunon? Egunon. Ba zu oso gazte, ez eh? Zati duzu? Bai, ama sortze urte. Ba, noiz hasi zinen eskuskan? Ba, sei urte egin hasi nintzen, bai. Ikusten duzu esperientziako jokolariak badirela, Uh, eta pixka sufritu dutela, zenta bazen ez debekoa, baina araudien aldetik neskek ez zuten jokatzen al, egualdian ere, aldatu dira gauzak azken urteetan, zure onerakoz, bez eh, belaunaldi gaztea kontenda? Bai, komentau duguna. Aseran, amala urtekin esotzen lagatzen maite eta jokatzen pelotan, neska oso gutxi zeren, baina hori ikusi eta neska gehiago ari dela jokatzen eta gehiago e, txapelketa gehiago eta boi neska gehiago ari eta e, alde horretatik oso guztua. Nungua zira? Bergara. Bergarakoa. Baziren e, pilotari ospetsuak e, bergaratik lehen zuri enbidia eman dizutena be, esku uskari lotzeko? Bai, bat izan zen e, eh, rei esatko itea. Horrek asko jokat izan pelotan, nire txikitatik nire idolia zen, eta izan zen bere e, kaminoa jarraitu eta bera izan da netzat eh, pelotari ospetxo hori. Eta gero zure klaseak egin dituzu pixka bat bergarako pilota eskolan? Bai, bueno, e, ibiltzen ditan ume txikiekin entrenatzen eta ibili naiz bergaran e, entrenatu ditut eta horregatik gustora, gustora ba, umiak ikusteko poliki-poliki euren pausoa aurrera dela ematen, eta e, geroz eta gehiago ari dela pelotan eh, apuntatzen bai. Mm, eta txikitan eh, mutikoekin ari izan zira? Bai, txikitan bai. Txikitan e, mutiekin entrenatzen eban, neskak ez ezien, neskera oso gutxi batez eta mutiekin entrenatzen eban, eta oso egia esan bai. Hor, baduzu finalerdia? Zen, lehen finalerdia duzu, maila hortan? Ez, ez, bat baino jo jogatu ditu eta usta lehena ez. Parian, eh, jera eta bere laguna, bon, e, uste dut, txapelketan, ligaskan edo ligian eh, bat irabazi bat galdu, eh, balantza bien ahtian nola da? Bueno, ba, partio oso zaila, no? Bikote oso gogorra da, bakigu nola jokatzen duten. Esan duzu moan liginan ba, partio bat irabazita bat galdu ingin baina bueno, nik bi partioak lehenguan ez da galdu maila oso naman bi bigarren abe bai. Eta bueno, semifinala hemen jokatzea biharretzen egisazan oso gustora, eta bueno, haber... E, eh, partio politxertetzen den eta jendeak disfrutatzen da ben. Bai, zu aurretik edo atzetik ari zira? Aurretik, aurretik. aurretik. Bez zure ez augarriak, ze jantzoak eh, gogortu ala trenkatu ere eh, intzin hortan eh, gantxo eta historio? Bueno, Lehenko tantua, tantua landu gogortu eta gero ja, tantua ukitzen bote bukatzeko bukatu bai. Ez, uh, ez dutana galdegin, e, ogoita biri partidak, dira ogoita biri edo emezortziri nola da? E, partidak, e, denak ogoita bira bai. Oze, esperantza duzu zure lagunarekin, eh, garaipena zergatik ez, horten? Bueno, nire bikoteakin esperantza handia ose, asko jokatu hau bikote moduan eta osondo, osondo moldatzen gabe bikote moduan, eta bueno, Ni ustote eh, partio polita irtengo dela, e, eh, bi bikote indartxo aldua zela, eta haber irabazteko aukera eta finalea sartzen gazen. Maji, bajokal, mileska. Bai, zuri. Ados pilotarekin, txapelketa nagusiko finalerdia izanen da ah, miarritzen eskuskan, emazteetan, e, egoaldekoak hariko dira. Aipatu dugu prentsa horrekoan, eh? Anri Errandorena, zuzira beraz iparaldeko pilota batzordeko idazkari nagusia, egunon? Egunon. Aipatu dugu ere pilotaren feminizazioa, nunbait. Eh, hor, uh, eskuskari doakionez, bazela araudi bat, FFP betik helduzena, eh, medikuen zerbitzutik, beha malau edo gaztetxo mailatik goiti, ezin zutela neskek txapelketari jokatu, Bo, zentzu gabekiria aipatu da oroak A, alde hortatik, ez? Hmm? Bai, hori da. E, dena den hori aldatuko da seguraski, zointa orain balda galdea. E, neske galdetzeute pilotan jokatzea eskuzka, eta behaz araudi hori berko da aldatu, e, pilotak berko die moldatu, eta sentitzen dugu guk, hemen, iparaldeko pilota bat den, neska gaztek bautela galde bat pilotan haitzeko. Ez bakarrik eskuzka, baina e, bertzi jokotan ere. Beraz, berkodie die gure araudiak eta gure materialak eta denak moldatu, neskek joka dezaten edozoin pilota jokotan. Ipagaldeko pilota bat zordeak, Bai, konkretuki galdia egin dio FFP beri, behaz iztez, badakizuez zertan den? Bai, eta gero eh, egia errateko, eh, hemen jokatuko den partida horrek eh, pusatzen gaitu, galdetzea behitz, ikostean zertan dian erabakioik, agian uh, federakuntzako arduradunak etorriko die partidunen ikostean, ikusiko dute ala ere, emazteak aitzen aldiela eskuzka dudari gabe, behaz harro die berdela aldatu, hori uh, da. Pilutaren feminizazioa aipatzen zinautan, Baduzue dispositibo bat, eh, pumpatxiki, bai. deitzen dena, bez, hor, oartzen ziste, eta ez bakarrik eskuskari eh, lotzen uh, zaizkiela, neskak eh, beste jok, Bai, e, nahi bali pumpatxiki aurten bukatuko da elduden igandean, eta egun ta oita bat gazte aujak etorriko die, Oien artean badien neskak, eskuska hitzen dinak. Baina gero badugu galdea ere joku garbin, jadanik indugu topaketa bat, uh, joku garbin neskekin bakarrik azkainen egin ginuen hori, gero badugu galdea bertzi jokotan ere, er, la, paleta pilota buruz ere dugu galdea, indugu topaketa bat neska batzuekin, eta segituko dugu ere sarean. Horrega nahi du, galdea badela. Aurrek egateute edo pilotelkartetan euskaletan, nahi dut jokortan aritu. Baina ez da, erantzunik ematen eh, pilotelkartetan. Beraz, guri da, ipagaldeko pilota batzordeari da hori bultzatzea. Urte erabaki garria da, alde guzietaik, eh? izan ipagaldiko pilota batzordeko bozak izanen dira, Frantziako federaziokoak gero, Ondorio horik izaiten alda, or, nor den eh, buru jarriko edo nor den autatua izanen, izaiten alda, or, ondorio ona edo ezain ona uh, emazten pilotari begira? Ez dut uste, dena den edo zoen izainen da autatua, arek berko du ari bat segitu ari hori da garapena eta emazten pilotan gren garapena. Beaz, eh, hortik pasatu berko da, Joku guzietan bezala, kirol guzietan bezala. Angi, errandonea mireska. Mirezker zuri.